السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون بعد يكمحمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامكم صلى الله عليه وسلم na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumwogopa tunaendelea na somo la fikhi kwenye kitabu cha afsalul muktasarat katika darasa lililokuwa limepita tulikuwa tunazungumzia mahdhuratul ihram na tukasema mahdhuratul ihram ni tisa mahdhuratul ihram ni tisa na vile vile tukazungumza kila kila mahdhuri kile ambacho kinachowajibika baada ya mtu kufanya hiyo mahdhur ni nini ambacho kinachofuata kwa yeye Muislam uh, kukifanya kwa kule kufanya kwake moja katika hizo mahdhur leo tunaingia katika fasula nyingine ambayo inataallaki na mambo ya mahdhur nayo ni fasula ambayo inahusiana na alfidia fidia ambayo inakuwa inamlazimu muislamu kwa kufanya hayo mahdhurat al-ihram naam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله فصل في الفدية يخير بفدية حلق وتقليم وتقطيع رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة أو إطعام ستة مساكين كل من كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير او ذبح شاة نعم <clears throat> ثم قال بعد ذلك فصل في الفدية ما هي الفدية الفدية ما يجب بسبب نسك أو حرم الفدية ما يجب بسبب نسك أو حرم الفدية ما يجب بسبب نسك أو حرم وتنقسم إلى قسمين وتنقسم إلى قسمين وتنقسم إلى قسمين القسم الأول قسم على التخيير القسم الأول قسم على التخيير قسم على التخيير وهو نوعان وهو نوعان النوع الأول فدية الأذى فدية الأذى فدية الأذى النوع الثاني جزاء الصيد جزاء الصيد جزاء الصيد والقسم الثاني قسم على الترتيب والقسم الثاني قسم على الترتيب تنوسم الفديه الفديه ما يجب بسبب نسك او حرم نكيله kinachowajibika kwa sababu ya ibada ya haji au umra au kwa sababu ya haram kwa sababu ya haji au umra au kwa sababu ya haram yani mtu akafanya makosa fulani ndani ya haram ndani ya haram na haram inayokusudiwa hapo ni haram ah, ya maka ndani ya ile haram mtu anapokuwa anafanya makosa fulani inakuwa ni sababu yeye kumwajibikia fidia Kwa hiyo hapa tunazungumzia kile kitu ambacho Muislamu anakifanya kwa sababu ya kitu fulani ambacho tumekifanya kwenye ibada ya haji au umra au ndani ya haram. Watankasimu ila kismi. Hii fidya imegawanyika katika mafungu mawili. Watankasimu ila kismi na inagawanyika katika mafungu mawili. alqismu alawwal fungu la kwanza qismun ala at ni lile fungu ambalo mtu anakiarishwa qismun ala takhir lile fungu ambalo mtu anakuwa anakiarishwa tutakuja ku, kuona namna gani anakiarishwa wa huwa nau'an hili fungu la kukiarishwa liko katika aina mbili hili fungu la kukiarishwa liko katika aina mbili annaul awwal aina ya kwanza fidyatul adha kuna fidia ya adha fidia ya adha yani musalafu ambao unatumika kwa ajili ya kuashiria kitu fulani tunakuja kuona wanau thani jazaa'u usaidi jazaa'u usaidi jazaa ya mtu kuwinda kiwindwa mtu anapokuwa anawinda kiwindwa anapokuwa anaua kiwindwa kuna kitu ambacho kinamlazimu kwa kile kinachomlazimu kile kinaitwa jazaa'u swaidi walqismu thani na fungu la pili kismu ni ala tartib ni kismu ya kupangilia kupangilia yani kwamba kilichotajwa lazima kwanza kifanyike hicho mtu kama hawezi ndo anahamia kitu cha pili ماذا يقول المؤلف المؤلف رحمه الله يقول يخير فدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب أنا خيارشوا يخير أنا خيارشوا بفدية حلق وفدية يكنيوا بفدية حلق وفدية ya kunyoa yani mtu anapokuwa yuko katika uh, ibada ya haji anakuwa ni mwenye uh, kutoa fidia ya kunyoa kama atakuwa ni mwenye kunyoa au kunyofoa nywele zake اكتب اكثر من شعرتين اكثر من شعرتين اكثر من شعرتين pale atakapokuwa amenyoa zaidi ya nywele mbili zaidi ya nywele mbili zaidi ya nywele mbili yani kuanzia tatu na kuendelea ama uh, unywele mmoja na nywele mbili mtu anakuwa analisha eh, maskini kwa kila uh, unywele mmoja wataklimi yani wataklimi dhufri anaposema wa wataklimi dhukri na kupunguza kucha au kukata kucha wataklimi Eh, iwataklemu dhufri na kupunguza au kukata kucha kadhalika uktub akthara min dhufraini akthara min dhufraini akthara min dhufrain zaidi ya kucha mbili akthara min dhufrain zaidi ya kucha mbili wataghatia tiraatin na kufunika kichwa wataghatia tiraatin na kufunika kichwa hapa aliposema takatia tirazin oktop watakatia tirasi rajule wa wajhi imraati watakatia raasi rajule wa wajhi imra'atin watakatia raasi rajule wa wajhi imraati na kufunika kichwa cha mwanaume na uso wa mwanamke kufunika kichwa cha mwanaume na uso wa mwanamke watibin na manukato watibin na manukato ametaja ngapi hapo ametaja ngapi nne au tatu ha nne utatu tatu taqlim taghfiyat ras wa tib nne nne baina siyami thalathati ayami baina ya kufunga siku tatu anakiarishwa baina ya kufunga siku tatu baina siyami thalathati ayami baina ya kufunga siku tatu au it'ami sittati masakin au kulisha maskini sita au it'ami sita masakin au kulisha masikini sita kila miskini kila maskini kila miskini kila maskini mudda burrin muddi ya ngano muddi burrin eh, muddi ya ngano ambapo tumesema sasa na kiasi gani kwa vipimo vya kileo nusu kilo na gramu gramu kumi au nisfa sa'i au nisfa sa'i tamri au zabib au sha'ir au nusu ya sa'a ya tende au zabibu au ngano nisfa saa kilo moja nini ha, na gramu 20 kilo moja na gramu 20 kwa hiyo anatoa kilo moja na gramu 20 ya tende au zabibu au shair shair ni aina ya ngano lakini tofauti na ile ambayo inaitwa uh, album اكتب او اقتين او اقتين لذا او نصف صاع تمر او زبيب او شعير au aqatin zile aina tano ambazo uh, huwa zinatolewa kwenye zakatul fitr au dhabihi shatin au kuchinja uh, mbuzi au kondoo au dhabihi shatin au kuchinja mbuzi au kondoo au kuchinja mbuzi au kondoo uktu wayuwazzi'u al-lahma ala masakin makkah ويوزع lahma ala masakin مكه wayuwazzu lahma ala masakin makkah na anagawa nyama wa maskini wa makkah wayuwazzu lahma ala masakin makkah na anagawa nyama kwa maskini wa makkah wayuwazzu lahma ala masakin makkah na anagawa nyama kwa maskini wa makkah kwa hiyo sasa mtu anapokuwa yuko kwenye uh, ibada ya haji kisha akaja kunyoa nywele zake au kunyofoa nywele zake akakuwa amefanya uh, eh, mahdhuran min mahdhurat al-ihram atakuwa amefanya kitu kilichokatazwa katika vile vitu ambavyo vimekatazwa wakati mtu katika ihram akishafanya hivyo akishafanya hivyo atakuwa ni mwenye kulazimikiwa na fidia fidia hii anatayarishwa kufanya moja katika mambo matatu jambo la kwanza imma afunge siku tatu au alishe maskini sita au achinje mbuzi au kondoo anakiarisho baina eh, ya hayo mambo matatu wa taklim kadhalika ikiwa atakata kucha yani zaidi ya kucha mbili akikata sawa sawa ametumia wembe au ametumia meno na mfano wake basi pia atatiarishwa baina ya mambo matatu hayo ambayo tumeyataja imma funge siku tatu au alishe maskini sita au achinje mbuzi au kondoo watakatia jiraati ni yaani watakatia jiraati dhakari kama wanaume atafikia hatua ya kufunika kichwa chake haliyakuwa katika ihram basi naye itamlazimu fidia fidia yake anakiarishwa moja katika haya mambo matatu kadhalika mwanamke akifunika uso wake itamlazimu fidia fidia yake ni moja katika haya mambo matatu wa pili kadhalika akitumia manukat kwa sababu kutumia manukat hii ni mahdhur katika mahdhurat al-ihram ni katika vitu ambavyo vimekatazwa mtu anapokuwa katika ihram kwa hiyo atakapokuwa ametumia manukato anakuwa analazimikiwa na fidia fidia yake ni kufanya moja katika haya mambo matatu ambayo uh, سمي إليه فقب صوت نعم قال رحمه الله وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري فيها طعاما يجزئ في فكرة فيسعر عن كل مسكين متبر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو أو صيام في غير مثله نعم انتبه هنا هنا انتبه kwenye hiyo sehemu ya kwanza ambayo imepita tulikuwa tunazungumzia fidia hii fidia ambayo inakuwa ala takhiri kwa mtu kuhiarishwa tukasema fidia ya mtu kuhiarishwa iko katika aina ngapi mbili aina mbili kuna fidiatul adha fidiatul adha ndio hiyo ambayo tayari tumeshazungumzia sasa amehamia kwenye jazaa usaidi ambayo ni uh, aina ya pili katika kijawani cha mtu kujariwa sawa eh kuweni makini anasema wa fi jazaa'i saidin wa fi jazaa'i saidin uktubu hadha annahu athani من قسم التخيير هذا النوع الثاني من قسم التخيير هذا النوع الثاني من قسم التخيير hiki نيكي kigawanyo شفيري أو أين aina ya pili katika kigawanyo cha tahyir hii ni aina ya pili katika cha ماذا يقول المؤلف المؤلف يقول وفي جزاء صيد نكون جزاء ya kuwinda kiwindwa kwenye jazaa ya kuwinda kiwindwa jazaa ni malipo kwa wanasema jazaa uswahid kwa sababu huyu ambaye amefikia hatua ya kuwinda aliyakuwa yuko kwenye ihram akaua kiwindwa inamlazimu jazaa inamlazimu jazaa hii jazaa inakuwaje jazaa yake anakuwa anakhiarishwa baina ya mambo matatu intabi kidogo kuna aina ya ugumu anakhiarishwa baina ya mambo matatu pia anasema baina yani uh, takdiri ya maneno ni wa yukhayyaru fi jazaa'i sayyidin baina mithli mithliyin na anakiarishwa kwenye jazaa saif baina ya mithli mithli mfano kwenye mnyama aliyemuita ambaye ana mfano ikiwa amewinda mnyama ambaye ana mfano yani kuna wanyama uh, wale wale windo polini kule wanafanana na wanyama ambao sisi tuko nao wale ambao tuko nao majumbani kama ilivyokuwa ng'ombe mbuzi uh, ngamia na mfano wake anapokuwa anawinda kule na akaua mnyama ambaye katika wanyama tunaowafuga kuna mfano wake itamlazimu yeye kutoa mnyama ambaye anafanana na yule ambaye amemwinda kule mnyama ambaye amemwinda kule yani mfano an'am mbuni mbuni sawa mbuni wenyewe wanasema anafanana na ngamia mboni miguu ilivyokuwa mirefu shingo lilivyo anafanana na na ngamia yani kama kwa hali kawaida unaona mboni mdogo hapo ngamia mkubwa lakini kwa shekhi wanasema anafanana na ngamia sasa akisha winda mbuni huko kinachomlazimu yeye ni kutoa ngamia ni kutoa ngamia fisi anafanana na nani anafanana na kondoo anafanana na kondoo kwa hiyo akishawinda fisi huko huko itamlazimu nini kwa hiyo kuna aina ambazo maswahaba tayari wameshahukumu kwamba mnyama huyu akishawinda anafanana na mnyama fulani kama ilivyokuwa kwenye huyo fisi na ilivyokuwa kwenye mbuni naam hiyo tayari imeshakumiwa na masahaba kwa hiyo mtu atakapokuwa amewinda aliyekuwa yuko katika ihram mmoja katika hao wanyama basi itamlazimu kutoa mfano wa yule mnyama aliyomwinda na kama huyo mnyama hajahukumiwa na masahaba basi watahukumu watu wawili waadilifu ambao wao wanajua wanyama watahukumu watu wawili waadilifu ambao wanafanyaje wanajua wanyama kwa huyu mnyama aliyomuinda basi anafanana na mnyama fulani katika wale wanyama ambao wanaofugwa kwa hiyo atatoa mnyama fulani alivyosema mithli mithliye kinachokusudiwa ni kinachokusudiwa hapo katika neno mithli اكتب المقصود بالمثلي المقصود بالمثلي الصيد الذي له مثل المقصود بالمثلي الصيد الذي له مثل الصيد الذي له مثل فالصيد منه ما له مثل من بهيمة الأنعام فالصيد منه ما له مثل من بهيمة الأنعام فالصيد منه ما له مثل من بهيمة الأنعام wama la mithla lahu wama la mithla lahu wama la mithla lahu maksudio ya uh, almithli ni aswaidu alladhi lahu mithl ni kile kiwindwa ambacho kina mfano kina mfano kwa nini minhu ma lahu mithl kwa sababu katika vile viwindwa kuna viwindwa ambavyo vina mfano kuna viwindwa ambao ambavyo vina mfano min bahimatul anam katika wale bahima anam sio bahima anam tunakudia ha al-ibl wal-baqar wa al-ghanam kwa katika wale wanyama ambao wanawindwa kule polini kuna wale ambao wanafanana na mmoja katika hao wanyama watatu ambao wanafugwa wamala mithla lahu na kuna wale wasiokuwa na mfano sasa mwalimu anatuambiaje hapo anatuambia wa fi jazaa'i sayyidi baina mithli mithliyye na katika jazaa ya kiwindwa baina ya kutoa mfano wa yule mnyama aliyemwinda yani atoe kutoa kwake ni vipi anamchinja na kugawa nyama yake kwa maskini wa haram anamchinja na kugawa ile nyama yake hii ndio maana ya kutoa hii ndio maana ufanyaje ya kutoa au takwimihi au kumthaminisha kumthaminisha yule mnyama ambaye anayemtoa au takwimihi au uh, kumthaminisha yani takwimu mithli kumthaminisha yule mnyama anayefanana yule aliyemuinda kule yani kama atakuwa amewinda mbuni tumesema atatoa nini ngamia kwa hiyo imma atoe ngamia yani amchinje agawe nyama yake au yule ngamia amthaminishe amthaminishe kwa pesa anasema uh, eh, au takwimihi bidarahi au kumthaminisha kwa pesa kwamba huyu ngamia eh, takriban shilingi ngapi yani ingekuwa kwa pesa zetu ambazo sisi tunatumia amesema eh, darahim kwa sababu ndio pesa ambazo zilikuwa zinatumika wakati huo sasa leo tunaangalia kwamba huyu ngamia thamani yake ni shilingi ngapi sawa kwa hiyo mfano ikiwa ni laki tano mfano sijui hata ngamia unauza shilingi ngapi ikiwa mfano wake ni laki tano huyo ngamia huyo kwa hiyo atachukua laki tano atachukua laki tano yashtari biha tu'ama ananunua kwa hizo laki tano chakula yashtari biha tu'ama ananunua hiyo laki tano chakula inatuweza sasa anunua chakula yujizu fi fitratin chakula ambacho kinajuzu kwenye zakatul fitr tumeshapita zakatul fitr kwa ananunua chakula ambacho kinajuzu katika zakatu alfitri fayut'imu kull miskin au fayut'imu an kull miskin kisha amrishe kila miskini فيتعم عن كل مسكين كلا مسكين مد بر او نصف صاع من غيره مد بر au nisfi saa au nusu ya saa min ghairihi kwa chakula kisichokuwa burri yani aanzishe kila maskini imma uh, nusu kilo na gramu kumi ya bur au kilo moja na gramu 20 kwa chakula kisichokuwa bure lakini katika vile vyakula vitano ambavyo vinajuzu kwenye nini kwenye zakatu fitr sawa kwa hiyo maana kwamba hiyo laki tano sasa tununua chakula kwa ajili ya kugawia maskini kutokana na hivyo uh, viwango ambavyo vimetajwa hapo vya uh, mutaburres au uh, nisfa kwa hiyo itaangaliwa kwamba katika zile pesa kuna uh, mtu pote ni ngapi yani thamani yake ni ngapi kwa hiyo atakuwa amenunua chakula kinacholingana na ile pesa kwa mutaburri au uh, nisfu saa min ghairihi au nusu saa ya chakula kisichokuwa buri kwa hiyo mfano wake kama uh, itakuwa uh, nisfu saa min ghairihi tujalie huenda thamani yake ikawa 2000 kwa pesa zetu za Tanzania hii. kwa hiyo atafanyaje atachukua uh, chakula ambacho kitagawiwa kwa elfu mbili elfu mbili jumla itakuwa ni ngapi yani sasa laki tano gawa kwa elfu mbili ha laki tano gawa kwa elfu mbili elfu mbili 2500 eh sahihi 2500 ha kwa hiyo kama ni 2500 ina maana sasa asalisha maskini wangapi 2000 na ngapi na 500 kama jawabu ni sahihi kama jawabu ni sahihi asalisha maskini 2000 na ngapi 500 250 eh 250 eh. <laughs> kwa hiyo atalisha maskini 200 na 50 atalisha maskini 200 na 50 sio walimu vipi Tayib, <laughs> atalisha maskini 250 kulingana na kiwango hicho ambacho tumekadiria cha laki ambacho ndio thamani ya ngamia ambayo ilikuwa uh, e, amchinja agao nyama yake basi pia anaweza kwenda uh, kununua chakula kwa pesa ambazo thamani yake inalingana na yule ngamia kisha salisha kila maskini kulingana na hicho kiwango ambacho tumekieleza au au yasumu at'ami kulli miskini yawman au afunge kwa kila chakula cha maskini mmoja siku hiyo moja au yasum an taami kulli miskini yawma au afunge kwa chakula cha kila maskini mmoja siku ngapi siku moja kwa hiyo kama thamani ya ngamia ni laki tano na tukaona kwamba uh, nisfu uh, saa min ghairi alburr thamani yake ni elfu mbili na kwenye laki tano kuna elfu mbili mbili mia mbili hamsini ikiwa na maana kwamba yeye atakuwa anamlisha kila maskini chakula chenye thamani ya elfu mbili sawa ambaye maskini wangapi hamsini kwa hiyo atakuwa ametayarishwa pia kufunga kwa kila chakula cha maskini mmoja tu moja kwanza kuna siku ngapi 250 hii hapo namzungumzia mnyama mbana nini ana mfano ana mfano mnyama anayefanana naye katika wale wanyama ambao wanafugwa yule mnyama ambaye ana mfano katika wale wanyama ambao wanafugwa kwa hiyo imma amchinje yule mnyama ambaye anafanana naye na yule aliyomuinda au amthaminishe kwa pesa alafu zile pesa uh, anunue chakula cha kulisha maskini na hicho chakula chenye ni kile ambacho kinajuzu katika zakatul fitri uh, kiwango chake uh, uh ni mudi burdin au nisfu sa min ghairihi kwa atakuwa amelisha atakuwa amelisha au pia anatayarishwa kufunga kwa ajili ya kila uh, chakula cha maskini mmoja siku moja lidhan ما معنى هذا يعني او يصوم عن طعام كل مسكين يوما يعني اذا كان المساكين 100 مثلا صام 100 يوم maana kwamba kama kile chakula kutokana na thamani ya ile pesa kinawatosha maskini 100 tafunga siku moja kama kinawatosha maskini 300 tafunga siku ngapi 300 kwa haya ثم قال وبين إطعام أو صيام في غير مثلي tumehama kwenye kuwinda mnyama ambaye ana mfano tunahamia kwenye mnyama ambaye hana mfano katika wale wanyama ambao wanawinda ambao wanafugwa na binadamu wa baina it'amin au siyamin fi ghairi mithlihi na baina ya kulisha au kufunga kwa kuwinda kiwindwa ambacho kisichokuwa na mfano yani kinachofanyika hapa ni nini mfano mtu ameenda kuwinda uh, si tu tu tu tu, tu, tu kariere mnyama gani kuwa na mfano katika uh, wanyama ambao wanafugwa mnyama gani ambao ana mfano wa nyati nyati nyati nyati nyati kubwa ng'ombe nyati sungura ana mfano sio طيب haya ame ame ame amewinda kiwindo ambacho hakina mfano kawinda kiwindo ambacho hakina mfano anachokifanya sasa maadamu kile kiwindo hakina mfano atakithaminishe kile kiwindo kwenye kwenye kuwinda kiwindo ambacho kina mfano tunasema anathaminisha nini mfano wake sawa kwenye kile kisichokuwa na mfano yani kiwindwa ambacho hakina mfano anathaminisha chenyewe kiwindo anathaminisha chenyewe kiwilwa kwa hiyo kama kitakuwa uh, thamani yake ni laki moja baada ya kuthaminishwa atanunua chakula cha kulisha maskini anatayarisha baina ya kununua kutokana na thamani ya huyo mnyama aliyemwinda baina ya kulisha maskini au siyami fi ghairi mithlihi au kufunga au kufunga kufunga kama tulivyoeleza hapo mwanzo chakula cha kila maskini mmoja siku hiyo moja kwa hiyo anachokusudia kutuambia muallif hivi ikiwa mtu amewinda kiwindo ambacho kina mfano anakiarishwa baina ya mungu matatu jambo la kwanza ima kile kinachofanana na kile alichokiwinda akitoa achinje agawie mkini au akithaminishe thamani yake anunue chakula ambacho kinajuzu kwenye zakatul fitri ambacho kinajuzu kwenye al fitri halafu alishe maskini alishe maskini kadiri ya vile thamani ya hicho uh, kinachofanana na kiwindwa uh, ilivyo au afunge kila siku moja kutokana na chakula cha kila maskini mmoja kwa hiyo anakialishwa baina ya moja katika ya Mungu matatu tayeb na akiwinda kiwindo kisichokuwa na mpango anakeresha baina ya magapi mawili kwanza anakithaminisha hicho kiwindo akishathaminisha sasa imma ile thamani yake ile anunue chakula kwa ajili ya kulisha maskini au afunge chakula cha kila maskini mmoja siku hiyo moja jamaa mpaka tumeelewana eh kuna swali eh kabla kabla tujaenda mbele nao atoe pesa atoe ah, pesa sasa eh, pesa inaenda wapi chakula afunge na Eh, kwamba ukishamuinda ule ukweli eh, kwamba uko wekee ugawe ili kupata hukumu au natakaje yaani hata kama usigawe hata kama usimla hata kama usifanyaje maadamu umemuinda huko ukamuua huko halali haya yanakulazimu naam na ikiwa mtu ameshawinda na mke wake ambaye huyo husiana na huyo ambaye amekabilia kuna mtu ambaye anasimamia katika usalimishaji au mwenye kuna mtu anapendelea umeuanyati kwa uwefu kwa ukapunguza kwa elfu kumi ili mradi upate kuna kuna kuna kuna kuna kuna kuna watu wana kibra kuna watu wana kibra sasa kusimamia mwenyewe kujipendelea kama mfano makusanyo ulifanya wewe mwenyewe peke yako huko au na mtu mwingine sasa watu watajua alienda mnyama gani kujipendelea na Mola wako eh lakini ukiangalia kama ilivyokuwa wale wanyama wanaofugwa bei zao zinajulikana bei zao zinajulikana na kama umewinda mnyama wewe inabidi ulipe na leo ununue chakula kwa maskini sasa kwa siku unanunua chakula siku nafunga na chakula hizo zinafaa fanya moja katika hayo mawili ima amua kufunga au amua kulishika na ikiwa maskini ambao umewapata hawakutimia idadi. Kwa mfano, unalazimishiwa na kuwalisha maskini mia mbili hamsini hmm. lakini umejitahidi, umewapata maskini mia, utafanyaje? Utarudia tena hao kuwalisha. Muhimu ule uthamani ufikie mia mbili na hamsini. Naam, hapana, wakati umesharudi, wakati umerudi. Naam kwa hiyo nataka nani maisha huko nitakupatia kwamba kwa mfano tunanunua chakula tutamilisha chakula maanake katika vile vyakula ambavyo ya kutoa na nini vitu hivi unaweza kutembea sana ukanunua vingine kile ambacho kimeisha ili kuendelea kuendeleza kama vimeisha na unaweza kununua Uh, aina nyingine ya vyakula ambavyo kama tulivyosema kule kusikana basi mtu atanunua chakula ambacho kinatumika sana katika mji na najuzu ehe huku kufunga lazima kuwe mfululizo hapana si lazima kuwe mfululizo lakini muhimu hizo siku zote afanyaje afunge naam tayari eh? aha hiyo siku labda zikiwa nyingi alafu ikawa nimekunduka mwanzo nimefika muda mwingine ibada ya haji yaani miezi ile ambayo umepewa ni mingi katika thamani yako kwa hiyo mpaka muda umefika wa msimu mwingine wa haji ambao ulitokea kitendo. haina shida yowe ni kufunga tu yowe ni kufunga tu mpaka ziishi na hili jambo lenyewe linakuaje mpaka watu wanaenda kuwinda wakati <laughs> watu wamekuja nini kuna inatokea yani inatokea muda ufanye yaani eneo kumbuka tembea <laughs> Yaani tulitoa mfano kwamba watu huwa ile nia ya kuingilia kwenye ibada wanaifanyia mikati na tukataja kwamba zile mikati ziko mbali na wapi na haramu na haramu kwa hiyo kuna sehemu nyingi mmoja anapita mtu akili hasa hivi watu wanatembea kwenye magari lakini zamani hali ilikuwa zamani watu walikuwa wanatembea kwa nyama wengine walikuwa wanatembea kwa miguu kwa hiyo si ajabu kukutana kiwindo akawinda hiyo wala sio mbali na imetokea wakati wa maswahaba yaani kwa huyu ambaye alikuwa alipo akishindwa ambaye kula ameenda kwa ufadhili akishindwa kujipa na kusema mwenyewe kama hizo hali zote zimekusikana basi ile kafara ambayo ni fidia kwa hapo tunaita fidia au jazaa uswahili na kwenda kama akishindwa na kwenda na kama ja ja ja ja ja kiua afanye haja kwa mfanye jambo la haramu mfanye jambo la jambo la haramu naam mfano ni sasa simba ni kiwili si habari za kiwili tumeshaeleza tumeshaeleza an yakuna صيدا معقولا بريا اصلا تسيروا hilo في الموضوع mwanzo gani yani ikiwa na maana yako mtu aki aki aki aki aki akiua mnyama asiyekuwa kiwindwa hana haya ambayo tunayasema hana haya ambayo tunafanyaje tunayasema hiyo ndio maana yake zile kuyudi tunapokuwa tunazileta tunatoa wale wasiofika tumesema wa la swaidan hapo ina maana kwamba akiua asiyekuwa swaidi hawezi kuingia katika uharamu ambao tumeeleza wala haingii katika haya ambayo sisi tunayaeleza maakula iwe huyo mnyama mwenye nini maakula baria awe ni mnyama wa nchi kavu ikiwa ni samaki haingii aslan awe asili yake ni mnyama ambaye anaumbwa huko porini asiwe mnyama ambaye alikuwa anakubwa halafu baadaye akawa ah, amekimbilia huko mata mada tusimame sio tuendelee dakika قال رحمه الله وإن عدم متمتع أو قارئ الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله والمعسر إذا لم يجده إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس طيب ثم قال وإن عدم متمتع أو قارن الهدي أكتب فدية المتمتع والقارن فدية المتمتع والقارن فدية المتمتع والقارن فدية المتمتع والقارن فدية يا aliyeingia kwenye e, nusu ya tamattu يا القارن tulisema kwamba mutamati inamlazimu nini damu kadhalika yukaru inamlazimu nini damu sasa sikiliza maneno ya muallif rahimahullah anasema wa in azima mutamatti'un au karinun ilhadiya na ikiwa amekosa mutamatti au karin mnyama wa kuchinja ambaye anaitwa alhadi huyo mnyama ambaye aliyekuwa anamchinja anaitwa alhadia hapo aliposema alhadia hadiya uktub au laysa ma'ahu qimatu alhadi au laysa ma'ahu qimat alhadi au laysa ma'ahu qimatu alhadi au hana qima cha alhadi hana qima cha alhadi anapokosa huyu mutamassih uh, alhadia yani mnyama kuchinja au hana uh, kima chake kadhalika alkarim anapokosa alhadia au hana kima chake fidia yake ni nini swama thalathata ayamin fil haji atafunga siku tatu aliyakuwa yuko haji wakto wa hadha قسم على الترتيب وهذا قسم على الترتيب وهذا قسم على الترتيب هذا قسم على الترتيب هي قسم inaenda kwa taratibu kwa jambo la kwanza kabisa eh ni lazima achinje au awe na thamani ambayo inalingana yule mnyama wa kumchinja akikosa sasa swaama thalatha ayamin fil haji atafunga siku tatu wakati yuko haji atafunga siku tatu wakati yuko haji yani wakati matendo ya haji yanaendelea atafunga siku tatu wakati matendo ya haji yanaendelea wala afdalu ja'alu akhiriha yawm arafa na bora zaidi ajalie siku ya mwisho ni siku ya arafa yani katika hizo siku tatu ajalie ile siku ya mwisho ni siku ya nini ya Arafa siku ya Arafa tarehe ngapi tarehe tisa kwa hiyo maana yake afunge saba nane na na tisa bora zaidi ajalie siku ya mwisho ni siku ya Arafa kwa hiyo atafunga siku tatu wakati matendo ya haji yakiendelea na bora zaidi ajalie siku ya mwisho ni siku ya Arafa وثباتا اذا رجع لاهله نسك ثبات قبره في وقته وثباتا اذا رجع لاهله نسك سبع اتكبرد في وقته معنى ذلك اذا انتهى اعمال الحج معنى ذلك اذا انتهى اعمال الحج ومعنى ذلك اذا انتهى اعمال الحج معنى ذلك اذا انتهى اعمال الحج ما معنى يقوم وسبعه اذا رجع لاهله نيقال يتقويش متند الحج يتقويش متند يا يا حج مو ده مغيره متند الحج انا ايش لكن بعد واقو wanaendelea kubaki maka kwa si lazima arudi kwa watu wake kwenye nchi yake lakini maksudo yake matendo ya haji yameisha na ada matendo ya haji yanapokuwa yanaisha watu warudi makwao kila mtu arudi kwa watu wake waktu wa dhikru al-ahli خرج مخرج الغالب وذكر الاهل خرج مخرج الغالب وذكر الاهل خرج مخرج الغالب وذكر الاهل خرج مخرج الغالب na kutajwa ahli hapo hiyo imetoka matokeo ya eh, kahali mara nyingi mtu anapokuwa anamaliza matendo ya haji huwa anarudi kwa watu wake lakini ukitana akabaki akabaki baada ya matendo ya haji kufanya kumalizika kwa hiyo hata kama hajarudi kwa watu wake maadamu matendo ya haji yameisha anaweza kufanyaje akafunga sio tumeelewana hii والمؤثر والمؤثر نا المؤثر من هو المؤثر هو شخص الذي يريد أن يذهب إلى مكة هو شخص الذي يريد أن يذهب إلى مكة هو شخص الذي يريد أن يذهب إلى مكة فمنعه مانعين هو شخص الذي يريد أن يذهب إلى مكة فمنعه مانع كالعدو فمنعها فمنعه مانع كالعدو أن تتمة أفعال الحج هو شخص الذي يريد أن يذهب إلى مكة فمنعه مانع كالعدو عن تتمة أفعال الحج huwa shakhsun ni yule mtu alladhi yuridu an yadhhaba ila makkah ambaye anataka kwenda makkah na tayari ameshaingia kwenye nia ya ihram yuridu an yadhhaba ila makkah anataka kwenda makkah famanahu mani'un kikamzuia kizuizi cha kuto makkah famanahu mani'un kikamzuia kizuizi cha kuto makkah kala adui kama hivyo adui zamani huko Uh, kabla ya dola ile ya Saudi Arabia haijasimama kabla ya dola ya Saudi Arabia haijasimama mahujaji mara nyingi sana walikuwa wanazingirwa na kuporwa mali zao bali muda mwingine walikuwa wanazuia kwenda makka sasa ikisha tukia hivi na yeye anataka kwenda makka kikamzuia kizuizi kama vile adui antatimmat afaal haji kutokana na kutimiza matendo ya haji kwa hiyo huyo ndo anaitwa al-muhsan au ameshahirimia kisha akapatwa na maradhi maradhi ambayo tena hawezi kwenda kufanya ile ibada baada ya kuwa tayari ameshahirimia pia huyo anaitwa al-muhsan طيب إذا لم يجد إذا لم يجد إذا لم يجد ماذا ikiwa hajapata damu ti huyu tamlazimu kwa hali kwa kwake afanyeje achinje achinje lakini ikiwa hajafanyaje ah hey itamlazimu damu ikiwa hajafanya ishtirak unakumbuka ishtirak ni nini ha au sasa vipi unakumbuka ishtirak eh yani kutamka yale maneno yani yale maneno inabidi yatamku sio nia tu ambayo inakuwa moyoni maneno yale inabidi yatamku kwa hiyo kama hajafanya ishtirak inambidi damu asipopata damu swama asharata ayyam atafunga siku kumi swama asharata ayyam atafunga siku kumi wakati yuko kwenye mavazi yake yale yale aliyohirimia havui pamoja mpaka hajafika lakini tamlazimu afunge siku kumi hali ya kuwa yuko katika ihramu yake sawa thumma halla kisha kisha kwa hivyo ahalalikiwa kuma halaki yake halalkiwa yanayo halali kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa ametoka maswahaba na maswahaba siku ya Hudaibia walipofika Hudaibia wakazuia kuingia wakazuia kuingia Makka yani mfano wake ndio mtume akawa halali kwa kumwona mfungo zake kwa hiyo huyu pia ikisha tokea haja namna kama hiyo atafunga siku kumi kama alifanya ishtirak kwa kukosa damu ikiwa na maana kwamba kama akiwa na damu salat hata atahalakiwa akikosa damu atafunga siku kumi kisha atakuwa halali shemamu zinaingia ثم قال وتسقط بنسيان وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطيه راس وتسقط بنسيان na inaanguka fidia binisiani kwa kusahau na kwa busaifa jiulize watasqutu binisiani na inaanguka fidia kwa kusahau uktub wajahli wa ikrahi wajahli wa ikrahi wajahli wa ikrahi watasqut ay alfidya na inaanguka fidia binisiani kwa kusahau wa wajahli na ujinga wa ikrahi na kutenzwa nguvu haya matatu yakishatokea fidia inakuwa inaanguka filopsi eh filopsi makaiti filopsi eh filopsi makaiti kwenye kuvaa eh, makaiti kwenye kuvaa makaiti au kadhalika uh, kwenye kufunika kichwa cha mwanaume au vile vile kufunika uso wa mwanamke watibi na manukato watibi na manukato watu hivi na manukato watakapia tena tena kufunika kika حطوا المياه هذه المحظورات يمكن تداركها هذه المحظورات يمكن تداركها هذه المحظورات يمكن تداركها يمكن تداركها فإذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإذا فعلها ناسيا أو جاهلا تسقط فإذا فعلها ناسيا أو جاهلا تسقط هذه mahdhuri ambayo tumetaja لبس مخيط وطيب وتغطيه راس يمكن تداركها inawezekana mtu kudiriki yani mtu alikuwa eh, amevaa akakumbuka anaweza kudiriki kudiriki kwake ni vipi kuvua alikuwa ametumia manukato anaweza kudiriki kudiriki kwake ni vipi ni kuondoa yale manukato alikuwa amefunika uso eh kichwa anaweza kudiriki kudiriki kwake ni kuondoa kile ambacho ametumia kufunika kitu chake kwa hiyo inawezekana kudiriki inawezekana kudiriki faida faala anasian atakapofanya kwa hali ya kusahau faida faala anasian atakapofanya kwa hali ya kusahau au jahila au kwa hali ya ujinga au jahila au kwa hali ya ujinga takoto fide na muka tasqutu fidya inaanguka ama yale yasiyowezekana kuyadiriki fidya haianguki kama ilivyokuwa kukata kucha kunyoa ile haiwezekani kudiriki kwa sababu ni islam kwa sababu ni ni islamu ukisha kata kucha basi huwezi kurudisha tena ile ukicha nyoa kalasi huwezi kurudisha tena zile nyoa kwa kuna islam hapo fidi si anguki na kwa hiyo tunasomia hapo kama kuna